Išsiplėšę iš jų glėbio, mes išplaukėme ir tiesių keliu atvykome į Kosą, o kitą dieną per Rodą į Patarą. Radę laivą plaukiantį į Finikiją, įlipome ir išplaukėme. Išvydę artėjant Kiprą, palikome jį kairėje, leidomės link Sirijos ir išlipome tyre. Ten laivas turėjo iškrauti savo krovinius. Suradę mokinių prabuvome su jais septynias dienas. Dvasios apšviestyje patarė Pauliui dar nevykti į Jeruzalę. Toms dienoms prabėgus mes leidomės į kelionę, o jie visi kartu su žmonomis ir vaikais palidėjo iki miesto ribos. Pajūryje suklaupę visi pasimeldėme. Atsisveikinę sulipome į laivą, o jie sugrįžo namo. Keliaudami toliau, iš Tyro atplaukėme į Ptolemaidę. Ten pasveikinome brolius ir pasilikome pas juos vienai dienai. Kita diena vėl keliavome ir atvykome į Cezarėją. Ten nuėjome į evangelisto Pilypo vieno iš septynių namus ir pas jį pasilikome. Jis turėjo keturias netekėjusias dukteris, kurios buvo pranašės. Mums būnant dar kelias dienas, iš judėjos atėjo vienas pranašas vardu Agabas. Jis apsilankė pas mus, paėmė Pauliaus juostą ir, susirišęs ją rankas ir kojas, pasakė – Šventoji dvasia kalba. Vyra, kuriam priklauso šį juostą, tokiu būdu Jeruzalėje supančios žydai ir atiduos į pagonių rankas. Tai išgirdę ir mes ir tenykščiai prašėme, kad jis neitų į Jeruzalę. Bet Paulius atsakė, kodėl raudate ir draskote man širdį? Aš pasirengęs Jeruzalėje dėliai viešpaties Jėzaus vardo ne tik būti supančiotas, bet ir numirti. Taigi jam nesutinkant, mes liovėmės įkalbinėję ir tarėme, tebūnie viešpaties valia. Po tų dienų, susiruošę į kelią, išvykome į Jeruzalę. Kai kurie mokiniai iš Cezarėjos lydėjo mus, ir nuvedė viešnagin pas kiprietį Mnasoną, vieną senųjų mokinių. Kai atvykome į Jeruzalę, džiaugsmingai mus sutiko broliai. Rytojaus dieną Paulius kartu su mumis nuėjo pas Jokūbą, kur buvo susirinkę visi vyresnieji. Juos pasveikinęs, jis smulkiai išdėstė visą, kad Dievas buvo padaręs pagonijoje, pasinaudodamas jo tarnyste. Jie išklausę šlovino Dievą ir tarė Pauliui. Tu matai, broli, kiek tūkstančių žydų tapo tikinčiaisiais ir jie visi uoliai laikosi įstatymo. Bet jiems prikalbėta apie tave, kad tu mokas visus žydus gyvenančius tarp pagonių atsižadėti Mozės, sakydamas, jog jiems nereikia apipjaustyti vaikų, nei laikytis papročių. Ką daryti? Šiaip ar taip jie sužinos, kad esi atvykęs. Todėl padaryk, kaip tau sakome. Pas mus yra keturi vyrai padarę įžadą. Pasimk juos, atlik apsivalymą kartu su jais ir prisimk išlaidas, kad jie galėtų nusikirpti plaukus. Tuomet visi pamatys, jo gandai apie tave nieko neverti ir tu nenukrypdamas laikaisi įstatymu. O dėl tikinčiųjų iš pagonių tai mes esame išsiuntę nurodymus, kad jie saugotųsi stabams paukotos mėsos, kraujo, pasmauktų gyvulių mėsos, ir ištvirkavimo. Tuomet Paulius pasėmė tuos vyrus ir kitą dieną su jais apsivalęs įžengė į šventyklą. Ten jis nurodė paskutinę apsivalymo dieną, kada už kiekvieną jų turės būti paukota atnaša. Toms septynioms dienoms baigiantis, Azijos žydai pastebėję Paulių šventykloje – sukurstė visą minę ir nutvėrė jį, pakėlė riksmą. Izraelitai, gelbėkit, šitas žmogus visur visus moko prieš tautą, įstatymą ir šią šventyklą. Jis net atsivedė šventyklon graikų ir suteršė šią šventą vietą. Mat jie prieš tai buvo matę su juo mieste trofimą iš Efezo ir dabar manė, jog Paulius jį atsivedęs į šventyklą. Sujudo visas miestas, susibėgo žmonės, nutvėrė Paulių ir ištempė už šventyklos vartų. Vartai bematant buvo uždaryti. Jiems ketinant jį užmušti, įgulos viršininkui tribūnui buvo duota žinia, visoje Jeruzalėje kyla samišis – jis nedelsdamas su kareiviais ir šimtininkais atskubėjo tenai. Jie pamatę tribūną ir kareivius, liovėsi mušę Paulių. Prisiartinęs tribūnas įsakė suimti Paulių ir surišti dviem grandinėmis. Paskui paklausė, kas jis esas ir ką padaręs. Tuo tarpu iš minios šaukė tai šį, tai tą, Negalėdamas dėl triukšmo nieko tikro sužinoti, tribūnas įsakė nuvaryti Paulių į kareivines. Atėjus prie laiptų, per minios grūsti kareiviams teko jį nešte nešti. Žmonės spraudėsi iš paskos šaukdami mirtis jam. Vedamas į kareivines, Paulius kreipėsi į tribūną. Ar galiu tau šitą pasakyti? Šis atsiliepė, tai tu moki graikiškai? Vadinasi, tu ne anas egiptietis, kuris neseniai sukėlė samišį ir išsivedė į dykumą keturis tūkstančius sikarijų. Paulius atsakė, aš esu žydas iš Kilikijos Tarso, taigi įžymaus miesto pilietis. Prašau tave, leisk man prabilti žmonėms. Tribūna sutiko. Paulius atsistojo ant laiptų ir pamojo ranką miniai. Visiems nutilus jis prabilo hebrajų kalba.